Այսուհետ եւս հատուկ ուշադրություն կդարձվի սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացմանը։ Հունիսի 30-ին տեղի կունենա Արցախի ազգային ժողովի արտահերթ նիստը։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Ստեփանակերտում անցեկացվում բիզնես համաժողով։ Ինչ են ցույց տվել ավարտական քննությունները։ Ամառասում անցեկացվել թթի փառատոն։ Արցախում 4-րդ անգամ կկազմակերպվի տնջրե փառատոնը։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 26-ին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս եւ Թալիշ գյուղեր։ Երկրի ղեկավարը Մատախիս գյուղում ցանոթացել է գործող ձկնաբուծարանի աշխատանքներին։ Բակո Սահակյանը տնտեսության համար այս նոր ուղղությունը համարել է խոստումնալից, կարևորելով տեղերում նմանատիպ ծրագրերի կիրառումը։ Այնուհետև նախագահը ցանոթացել է Մարտակերտի շրջանի այդ հատվածներում իրականացվող գյուղատնտեսական աշխատանքներին եւ Թալիշ գյուղի մերձակա տարածքներում գործող անձրևային ռոռոկման համակարգին։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը գյուղատնտեսության մեջ պահանջված է ու նոր որակ է հաղորդում եւ բերքատվության բարձրացմանը եւ գյուղատնտեսական մշակույթի զարգացմանը։ Նախագահ Սահակյանը հանդիպում է ունեցել Թալիշի համայնքի ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկել գյուղում արկա խնդիրները։ Նախագահն ընդգծել է, որ պետությունն այսուհետ եւս հատուկ ուշադրություն է դարձնելու սահմանամերձ բնակավայրերի զարգացմանը, այն կարևորելով քաղաքական եւ տնտեսական տեսանկյուններից։ Այսի ընթացքում նախագահին ուղեկցում էին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Գլենդելի քաղաքապետ Արա Նաջարյանին՝ Տիկնոջ Պալմիրա Նաջարյանի հետ։ Քննարկվել են Գլենդելի եւ Արցախի միջև կապերի խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք նշվել է համագործակցության համար լավ նախադրյալների արկայությունը եւ այս ուղղությամբ աշխատելու պատրաստակամությունը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հունիսի 26-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովների նախագահների, նրանց տեղակալների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են նախորդ գումարման խորհրդարանից մնացած եւ առաջին նստաշրջանից հետո ազգային ժողով մուտք գործած օրենսդրական նախաձեռնությունների պատրաստվածության հարցերը։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները եւ ղեկավարվելով Արցախի համանadrության 86-րդ հոդվածով, խորհրդարանի նախագահը ստորագրել է որոշում 2015 թվականի հունիսի 30-ին ժամը 11-ին կառավարության նախաձեռնությամբ արտահերտ նստաշրջան գումարելու մասին։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունիսի 21-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 130 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրազքային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ սուրամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Ստեփանակերտում անցկացվում բիզնես համաժողով, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Ավելի քան 15 ընկերությունների ներկայացուցիչներ հիմնականում նախկին խորհրդային միության երկրներից, ինչպես նաև գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներ Հայաստանից երեք այցելել են Արցախ մասնակցելու բիզնես համաժողովին, որի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցավ այսօր Valex Garden հյուրանոցային համալիրի կոնֆերանս դահլիճում։ Հյուրերին Արցախի տնտեսության տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներին, ինչպես նաև տեղի գործարարներին ողջունել է Արցախի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը։ Փոխվարչապետը համոզմունք հայտնեց, որ Արցախի գործադիրն արդեն հասել է այն մակարդակին, որ այլևս ունենք հնարավորություն հրավիրելու ներդրողների, տալու հնարավորություն, արտահայտված աչակցություն ցուցաբերելու, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր դեմքով կնայեն դեպի Արցախ, ովքեր կորոշեն գալ Արցախ եւ արտահայտված շահ ունենան, տանք նրանց այդ հնարավորությունը։ Փոխվարչապետը գործարարաշխարի ներկայացուցիչներին վստահեցրեց, որ Արցախի բիզնես միջավայրը արդեն կայացած է, ինչպես նաև կայացած է գործարարների հետ տեղի իշխանությունների համագործակցության փորձը եւ որ ամենակարևորը կարևորն է, շուկայական հարաբերություններում անխուսափելի ռիսկերը գործադիրի շնորհիվ բացառվում կամ նվազագույն է հասցվում այդ հարաբերություններում։ Կառավարության պետության արտահայտված մասնակցությունը բիզնես միջավայրի ձևավորման գործում։ Անհրաժեշտության դեպքում անհատական մոտեցում, անհատական երկխոսություն ներդրողի հետ։ Գործարար աշխարհի համար Արցախի գրավչությունը Արթուր Աղաբեկյանը ամենից առաջ տեսնում է եւ ներկայացնում այսպես։ Այո, շուկայական հարաբերություններ Այո, շուկայական տնտեսություն, բայց այդ շուկայական տնտեսության մեջ այն առանձնահատկությունները, այն ռիսկերը, որ արկա են Արցախում, Արցախի հանրապետությունը, Արցախի ղեկավարությունը անում է ամեն ինչ, որ չեզոքացնի կամ հասցնի ամենանվազագույնին այդ ռիսկը։ Նշենք, որ անցած տարի կայացած համապատասխան համաժողովին ընդամենը մասնակցել են 8 տարերկրյա 4 ընկերություններ։ Այս տարի քանիցս բազմապատկված այդ թիվը վկայում է, որ իսկապես Արցախի բիզնես միջավայրը կայացել է։ Իր խոսքում նշել է Հայաստանի առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահ Անդրանիկ Ալեքսանյանը բիզնեսի նկատմամբ Արցախում ավելացել է։ Ես միանում եմ նույնպես, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը մաքսիմալ կարող են հաջակցել ցանկացած բիզնեսմենին, որը կուզենա ներդրում կատարի Արցախում։ Այնպես որ մենք սպասում ենք այդ կարգի բիզնես ներդրումների եւ մաքսիմալ բիզնեսի կողքին կլինենք մաքսիմալ իրենց ծառայությունները, եթե կարող հարցեր առաջանան ծառայությունների մակարդակով միջոն ինֆորմացիան աուտսորսինգ անելու, մենք պատրաստ ենք նույնպես։ Այնպես որ հրավիրում ենք Արցախ Համաժողովի առաջին մասում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մհեր Մխիթարյանը ներկայացրեց Արցախում տնտեսական քաղաքականության առանձնահատկությունները, այդ թվում նաև հարկային քաղաքականությունը, որը այլ երկրների համեմատականում բավականին շահեկան է ներդրողի համար։ Համաժողով աշխատանքը շարունակ շարունակել է առանձին զրույցների, տեղի գործարարներ եւ համաժողովի մասնակից օտարերկրյա ընկերությունների ներկայացուցիչներ ֆորմատով։ Ի դեպ նշենք, որ համաժողովը կշարունակվի ամբողջ օրվա ընթացքում։ Զեկույցներ կհնչեն քաղաքաշինության, գյուղատնտեսության, առողջապահության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում արկա ձեռքբերումների ու հերանեկարների մասին։ Օրը մասնակիցների համար կավարտի մշակութային ծրագրով Շուշայի ազգային պատկերասրահում։ Վաղը համաժողովի մասնակիցները կայցելեն Ստեփանակերտի Ղարմետաքս կոմբինատ, Արցախ ֆրուտ պահածոյացման եւ Կարմիր շուկայի ձեթի գործարանները։ Նույն օրը երեկոյան համաժողովի մասնակիցները կմեկնեն Երևան։ Բելալալայան այսօր Ինչ են ցույց տվել այս տարվա ավարտական քննությունները Վանիկ Նովիկովի անդրադարձը։ Արցախում հունիսի 1-ից 23-ը կայացել է միասնական պետական ավարտական քննությունների առաջին փուլը։ Միասնական քննությունները մեկնարկեցին հունիսի 1-ին կենսաբանություն, աշխարհագրություն եւ ընդհանուր պատմություն առարկաներից։ Հունիսի 23-ին ռուսաց լեզվի քննությամբ էլ միասնական քննությունները հասան եզրագծին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Խարամյանի հաղորդմամբ ընդհանուր առմամբ բոլոր առարկաներից քննական գնահատականների նախորդ տարվա արդյունքները գրեթե պահպանվել են, իսկ որոշ առարկաների առումով էլ զգալի առաջընթաց է գրանցվել։ Հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 23-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում անցեկացու շրջանավարտների միասնական կենտրոնացված եւ պետական ավարտական ինքնությունները։ Միասնական քննություններին առաջի քննությունը եղել հաշկարագրություն, կենսաբանություն եւ համաշխարհային պատմություն, արդյունքները հետեւյալն են։ Աշխարհագրությունը մասնակցան 23 հոգի, 0-ից մինչև 7.25, միավոր ստացել 9 հոգի, 7-ը կեսից մինչև 13.25, ստացել 9 հոգի, 13 կես մինչև 17.25, ստացել 4 հոգի, եւ 17 կես մինչև 20 միավոր 1 հոգի, 20 միավոր ոչ մեկը չի ստացել։ Համաշխարհային պատմություն մասնակցել 15 հոգի, 3 հոգի, ստացել 0-ից մինչև 7.25, միավոր 7.5 մինչև 13.25 սացոյի 7 հոգի, 12.5 մինչև 17.25 սացոյի 5 հոգի, 17.5 մինչև 20 ոչ մեկը։ Կենսաբանություն։ Մասնակցել 75 հոգի, 0-ից մինչև 7.25 սացոյի 36 հոգի, 7.5 մինչև 13.25 18 հոգի, 13.5 մինչև 17.25 12 հոգի, 17.5 մինչև 20 9 հոգի, 20 բան 1 հոգի։ Եթե վերցնենք նախորդ տարվա արդյունքների վերաբերյալ հիմնականում պահպանվել է բացի կենսաբանության, կենսաբանություն առակայից արկայ առաջընթաց։ Նախկինում եկել 60%, հիմա 40% է անբավարար։ Ամենաշատ դիմորդներ հայտագրվել էին հայոց լեզու եւ հայ գրականություն առարկայից, որի քննության արդյունքներով այս քննաշրջանում ավելացել է գերազանցիկների թիվը հայ տեզուգրականություն նորակայից մասնակցել 5-ը 15 հոգի, 26-ը 63 հոգի։ Եթե համեմատենք, հարկա է ստեղ առաջընթաց։ Նախկինում եկել 28% անբավար, հիմա 16%-ը, առաջընթաց 12%, նույն ձև եկել գերազանցիկների, քանակ նախկինում եկել 6%, հիմա 10%, առաջընթացը 4%։ Եղել են նաև բողոքարկումներ, որոնք ըստ Յուրի Խարամյանի պայմանավորված են պատասխանի ձևաթղթերում կատարված սխալ նշումներով։ Բողոքարկման գործընթացը շարունակվում է։ Հիմնականը միջև հիմա ունենք 4 բողոք կենսաբանություն առակայից, հիմնականում 025 միավոր տարբերությամբ եւ գլխավոր թերությունը դիմորդների կողմից եկել է որ թվերը նշել են բասային ձևաթղթում ոչ պահանջվող ձևի եւ համակարգչի կարող սխալ կարդաց լինի քիմիա առակայից մեկ բողոք ունենք նույն ձևի 0.25 միավոր է տարբերությամբ ըստ մեկ առաջադրանքի տարբերությամբ բոլոր բողոքարկումները ուղարկված է Հայաստանում սնգնատմատեստարման կենտրոն եւ միջամս 30 արդյունքները կստանանք Անդրադառնալով հիմնական դպրոցի ավարտական քննությունների արդյունքներին, գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի տնօրենը մասնավորապես ասաց. Ավարտական քննությունները 9-րդ դասարանի հայաց լեզու գրականություն մաթեմատիկա հրակայից անցկացված կենտրոնացված 31 քննական կենտրոններում հայաց լեզու գրականություն 9-րդ դասարանի հրականից մասնակցել 1174 աշակերտ, որից 85-ը ստացել 0-ից մինչև 7 բալ, հաշվի առնու տան բավարար 7% 852 աշակերտ ստացել է 8-ից մինչև 13 բալ, 14-ից մինչև 17 բալ ստացել 232 եւ միայն 7-ը ստացել 18-ից մինչև 20 բալ։ Մաթեմատիկա առակայից մասնակցը 1176 աշակերտ, որից 0-ից մինչև 7 բալ անբավարար ստացել 80 հոգի, 8-ից մինչև 13 բալ ստացել 895 հոգի, 14-ից մինչև 17 բալ 197 հոգի, 18-ից մինչև 20 բալ ստացան 4 հոգի։ Հանր արմամբ միջակությունը ստե գերաշրում է։ Ցավալի է, որ գերազանցիկների քանակն է քիչ։ Մաթեմատիկա այդ միեն հանրապետություն 4 հոգի ստացել գերազանց, 18-ից մինչև 20 բալ ոչ մեկը չի ստացել։ Նշենք, որ ընթացքի մեջ է նաև լրացուցիչ քննությունների հայտագրման գործընթացը, որին կարող են մասնակցել նախորդ տարվա շրջանավարտներ, զորացրված զինծառայողներ, օտարերկրյա քաղաքացիներ, ինչպես նաև այս տարվա այն շրջանավարտները, ովքեր չեն հայտագրվել քննությունների առաջին փուլին։ Շարունակում ենք թվարկումը։ Այսօր համար ասում անցեկացվել թթի փառատոն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանը։ Գյումրեցի վանքային համալիրի Հովանու ներքո տրվեց թթի փառատոնի մեկնարկը։ Նման փառատոն առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Միջոցառումն աննախադեպ է իր աշխարհագրությամբ Ղարաբաղցու ստեղծած Բերքու բարիքի առատությամբ։ Փառատոնին ներկա է Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հանրապետության շրջանների ներկայացուցիչներ, զբոսաշրջիկներ տարբեր երկրներից։ Փառատոնին մասնակցում է նաև Սյունիքի մարզը։ Այստեղ իսկական տոն է հարուստ Արցախ բացասյան կոլորիտով։ Տաղավարները ծանրաբեռնված են ազգային ավանդական բերք ու բարիքներով։ Նրանցից մեկում ցուցադրվում է նաև շերեմապահության պարագաներ եւ ցուցանմուշներ։ Փառատոնն Արցախցու կենցաղի մոռացած ավանդույթների վերականգնմանն է ուղղված, ինչպես նաև Արցախում զբոսաշրջության խթանմանը։ Փառատոնի մասնակիցները ծանոթանում են դոշապ պատրաստելու նրբություններին եւ օղու թորման գործընթացին։ Նշեմ, որ այս ամենն ուղեկցվում է ժողովրդական երկու պարով, Ղարաբաղյան խաղիկներով։ Փառատոնի ընթացքում ներկաները համտեսում են Ղարաբաղցի վարպետների ինչպես ավանդական եղանակով թորած, այնպես էլ գործ թանգարանային արտադրության անմահական թթի օղին։ Ամառային այս պայծառ օրը փառատոնի մասնակիցներն անցկացնում են բարձր դրամատրությամբ վայելում Արցախյան բնության հրաշքները, համտեսում քաղցրահամ թութը։ Այս պահին տեղի է ունենում թաթաթի շատ հետաքրքիր արարողություն։ Նշեմ, որ թաթաթի արարողությունն իր ներկայությամբ պատվեց Արցախի նախագահը։ Գործընթացն ուղեկցեց զորնադհոլով եւ քահանայի աղոթքներով օգնությամբ։ Փառատոնի ընթացքում շրջանների ներկայացուցիչները ազգային տարազով կցուցադրեն հայկական ավանդական ուտեստներով կանաբերված խոնչաները։ Փառատոնի ընթացքում կկազմակերպեն նաև հետաքրքրաշարժ խաղեր, հաղթողները կարժանանան նվերների։ Համոզված եմ, որ փառատոնի յուրաքանչյուր մասնակից ամարասից, որտեղ Արցախի կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության եւ պատմական միջավայրի պահպանության վարչության կողմից նախաձեռն եւ կազմակերպեց Արցախի սիմվոլներից մեկի թթի փառատոնը կհեռանա անմոռանալի հուշերով բարձր դրամատրությամբ եւ դրական լիցքեր ստացած։ Իսկ փառատոնը դեռևս շարունակվում է եւ ամենահետաքրքիր բաները կարծում եմ դեռ արժևում են։ 2015 թվականի հունիսի 28-ից հուլիսի 5-ը Արցախում 4-րդ անգամ կկազմակերպվի դասական երաժշտության տնջրե միջազգային փառատոնը, որին կմասնակցեն պատանի կատարողներ աշխարհի 11 երկրներից՝ Իտալիայից, Սլովենիայից, Բոսնիայից, Ֆինլանդիայից, Շվեդիայից, Լեհաստանից, Լիտվայից, Սինգապուրից, Նիդերլանդներից, Հայաստանի Հանրապետությունից ու Արցախից։ Փառատոնի շրջանակներում մասնակիցները հանդես կգան անհատ կատարումներով, անսամբլներում եւ նվագախմբի հետ։ Փառատոնային համերգները կկազմակերպվեն Ստեփանակերտ, Շուշի, Մարտակերտ, Բերձոր եւ Ճարտար քաղաքներում։ Փառատոնի օրերին Գերմանիայից, Իտալիայից, Ֆինլանդիայից ու Նիդերլանդներից հրավիրված ճանաչված դասատուների կողմից կտրվեն դաշնամուրի, ջութակի եւ կլարնետի վարպետության դասեր։ Տնջրե փառատոնի նպատակն է խթանել Արցախում դասական երաժշտարվեստի զարգացումը, Արցախցի երիտասարդ երաժիշտներին հաղորդակից դարձնել համաշխարհային կատարողական արվեստի լավագույն ավանդույթներին, նպաստել տարբեր երկրների երաժիշտների հետ մշակութային կապերի հաստատմանը։ Տնջրե փառատոնի խորհրդանիշը Արցախի Մարտունու շրջանի Սխտորաշեն գյուղում գտնվող պատմական Սոսի Ղարաբաղյան բարբարով Տնջրե 2000-ամյա ծառն։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 29-ից 34 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։